Епенне щул. Кандюк килнеші шитсе тарандас шинчен анмагына әлгірже, кілхапхи ярие хушелче. Она хиріш нямаш тухре. Тене хадырлензе әлгірдемір, чәнне нешінцем бұрде бұғынса житреш, мержен гына келмере. Алаба белюже келінче юре. Алаба пулманны мелдірехте. Эштердері? Хал әшеші. Эшсем мінле? Пажырхин жәнде лайықрақ. Имжам хой хватне житерчі. Онзабы магирлі, де бір она, шибырат. Эппин икінде калашмас бір. Нямаш лашине килгардишне кірсеячі. Кыштырзанах хапхауымбінче тада лажа уриса сизем илгінсе гайрыш. Шингіл житрав, лажа зене кірхка, кала, килне ғайма пулдарадын де. Выл бірінбе бұмастим, кирлемар чәлхине шыртма білмест. Ара хамырын тарша бе, тада шивық шинземпе қайсан да шидет. Нямаш пырынчы. бі пүртірен сыра илсе тұқса ашшынесінчі. Унында әші нумай икен. Мерченбе бірле туригас хапхи хапхибатне шығырба тұқсадымалла. Хапхана канюк біричен ұшмала мар. Хойзем мэншін унда пыныне шинна пәлдермелі мар. Хавыртра хаймаллашке бирени хавыртра хаймалла, васкада пучлары кандюк, аллине тытна алдаребех пюрделле кірсе. Пуштарынны хонисене был тавдуры де сырине кыш тудан сапықры, алдарне мұшырне тыттарчы. Эсунта кіржеме пичкине тарантасшине кыларса хурха, хушрывал алимене. Ундан хонисене таврынсан ытларах эше ушкіне бех кардишнелле ерце тухры. Тухтарши выраган тарантас паюнажар пызык пичкелі урапа бұр, ұндах ішмешімебе тултарны витрезем, курынчыш. Часах лавзені күлсе пітерчіш. Алиме хапхана үшірі, таржы тулны тұлна лавзем, тышыде тарин хышын депре тұқса Шынзем урамра бидех күрінмарыш. Пәршін гына улалашалыскер, лавешіне тулы армантан тавырначы булас. Шер варринче шагын чухле йышлы халых ышталла шаплах васкаса кайнине чухласпек чарынсадычы. Шинсене алчыра калары шабах немінде тавшырса илеймере булмалла. Шаклабышне енченгенне сулгалары де тилхебине хоймайын туртса, лашине анадалла уттарчы. Кандюксем малала вештерчеш. Шыра тузан гына урамра часлыплана білмесір тусса үлчі. Шил да жук. Угыл жағап ебатне жетсен, кашхи каныш лавзэм, пірін хышын депри чарынчыш. Кайри лавзем малара хирце ытызембе юнажар шурма кышыл тұрса тухрыш. Візем шинчен Анна халық кандюк тавра Пуса Пуса качизем бірін некіліне нямашын шивых юлдашызем, узалуган виже ывле пурде херенге. Терле тестеки шиен енбізем сарлага херле пиши хишіхны, аллы зенже чән саламатсем. Кандюхай парда пусмаки бебе, тигет сырне сыран атты тусан бавараланны, пилекне варым шуры пиши хишіхны, кытра сухалне игиеннелле тураса тирбейлен ягатны, шәне шлепкебе. Тухтара кандюх врат вратмарыш. Качизем ына виле тухнă пудек тиринчен çлетнне, хура кытра çрек тхындартреш, çллеге айăнчен качын шулдра çӱç пайыргисем явын садырашы. Онын сулахай хулбы шинчен пиликне йылмакласа керен çүçелле сенгер саттин саргаме антарчеш, каччысем ына чылт шура жүге перчетке тăхындарасшын болса пайдах тырмашреш. Анчах сылдым аллине кына тхындартреш, Тебір перчеткіне тұқтар хевне чекреш. Сылдым аллысы пинчен, пағыр тыткачлы, йылдыр ялдыр хура чын саламат ячеш. Кандюк аллыбе сулсан, угльча хапхи тайылчы. Мерженбе пинчен еден шиппинчен терседуны сәлгешіне пышламан шағыр хурса, кандюк умне бірсады жеш. Пыштайса, візем шығырне сәлгі бех туй хушине тыттар Пехил сире херімзем. Үлім хавара числа ама пулма бүрдірек, аллинчи шығыребе пышне тайры кандюкта, шавындах икішне пірер кемілді тарчы. Укшабек буян булар, шығырбек туды булар. Ыры шывы туе туса таврынма пире пурсымара да телей сунар. Анас шуламара, шут кемелербе мар, ба ұшсамыр. Херзем ик кеше ик еннелле пырынса жеш. Ик кешеде шапшуры тумланны, шуллахи кывакаш тетеменче юмахри ыры перештизембе курынашы. Тарандас шине чималдан кандюк хабарсаларчы. Лаша тыцабыма майлырах болдыр десе, тухтарын урине кыштах кужарса вырнаштарчы. Кандюк ышын те хойзен лабызем çине хабара хыбара Ондан Ундан пурде угльча чахап хинчен тарна кардибек вешебешін тұқса кайреш. Лажизем хал-хал әріқсе каяспек тапса сикреш. Шуле тегісте яға, сұрт мар, лубашки-лубашка мар, хыжалдан чеш пычы шаршалла тузан тенче балырми карынса сарылать. Мен бұхыт чыжи, пучахаларса тегісленне шүртри пустинчен иртреш, шертме урлы кашреш, Хереслі тұхны жұх пәр лав ирце пырачы. Кандю гына шул татарашын булмары, хойлашын тілхебіне тур треде, шав лавран аскын шилбек әріхтерсе ирце лешін шулне пүлзе татыры. Лав хүші чарынса кынган бұққаласа юлчы. хүшін ішін земде вирхіндерсе ирце кайрыш. Күрші ялсенче шудызем курынсақ каймашы. Ағы мишер лапланна урама кандюк ерсе быраган лавзем ним мар тыгырда тарса кереші. Ыйхизене бұғы сыртатны едізем, хаярын уласа бірсе ярашы де, мән бұласа ирдесе чухлаймазыр, хойсен хүтлігізене тара-тара керсе бұданашы. Каллех ялтулашы, сыртта айлым, каллех ирзем, айлымда сырт, шырлехит теттім инжет тілі баллизыр, шыралать. Сиктермеллі тарандас шинче вырца выраган тухтар, пір острым ешылдатса илчі. Кандюгына хулбы шинчен сәрденсе лапкареде шивыр тухтар, канза шивырха, чазах шидес шире шидет бір, тесе лапландарчы. Качы хой ятне илтнебе, те нимен давайман бірге каллех шивырса кайры. Уцем чым шыва юкреш, Шепрелінчен тұқсан, чывашкас енне хулаш жүлі бұрдад. Пасаралла каякан лавзем, ұндырық баскамазыр ирдеші. Туйхалығы улғаш кірне тұхры. Ялдан шүршір еннелі парынна чух, кандюк хой алдынчи тілгебіне турдарақтыдыры. Лашисем канца утмадыдынчыш. Малда шатма бек такыр сукмак тазалать. Ялғышынчи лаштра ямра хушине хесенне шамрак уйых мәлгі, башмык ширмари шивра бағыт-бағыт елгышса те каллех пытанать. Кандюк лашине чарчы, унбатне ывалі васказа пычы. Питте сыхланмалла булат нямаш, тере кандюк, шаппынрах мағырдатма тыдынса. Шак шыран херребе таваллах барсан, сылдым еннелле пір канав тухма кирлі. Унда хамастываса, тапсадыран шыл бұрчы. Хуба бірле камада бұриндерце қайсабыққа. Асту шүле хуралчы тұратсақ барман ман. Нямаш сымақлазады маре. Иккен вишен бізем ширан херребе ерце қайрышде, теттем жерде чазақ күрінмей бүлжеш. Тем сарлагыш ама күрік ширан херрине лап бібе сырза Шын пыныбе сехірленне шабасем, ярза пусмассырен аяккалла сиге-сиге үгешшем. Нямашсем малара Ширмалешенче армак-чармак тарасаллы пузы бур. Пузы айкебе бала канать. Шиве балакран кунгырана каныш сырышын кырдатса юхать. Мықланны кунгыра ойы шудынче шубкасимісін курынать. Нямаша ашы сылдым енчен иртмелледеріға. Сылдым канав тавраш палармаре эпин тада жүлерех хыбармалла. Хыях пусны шавра күлере тап-тара жив йылдырдатса вырдать. Нямаш күлі умне үпінсе выртре кыштақ шивне ішсе бұқмаш Шиве сиве, пер аяккинже біресе тоны бек шавырнать. Ака ышта хойзем шыр барринче шыраган шыл, пуринде шагында Чиране кышт чынгырах та унда жиди лавзембе кеме пулеши, візембіще жиде Ес шагында юл, сыхла, чавашка сэм курынмалан булдыр, хушсах барчы был хойенчен шүллерек шынна. Лавзэм инче марчы. Ирдес жүл пидех тигіз пулмасан да, кеберзір мінзірех кашса келме булать. Нямаш шагын шинчен ашыне каласа білдерчі. Ара шава аванда, тере кандюк, унда бурыне такшанах плеттимха. Нямаш малда шул ұшса бырать, лавзем унхышын хускальчыш. Пучақ сахна селебе пари аны кустырмайне пулса таптанать. Лажазем пушысене піксе пірер шаварда болин шырдашын. Візене безенчен кырт турца васкарах малалла утма хистеші. Лавзем майыбе иртеші, шинзем пәрбәрінбе пажылдатса шеш калажашы. Кандюк ял еннелле пыхабыха илет. Шыбаққа немінде илденмест, чывашкасым канзажи вырашы. Кандюга шавалыпландарадде. Керзе тухасезен унда хурындашызем де нумай, хунчыгышызем де ундах бұрынашы. Часах нямаш хыварны хурал батне шитриш. Нямаш езі күнда шүлде юл хушре кандюк тухтара вăхăтсăр анбарат, хашан барат вăрат хам калып. Той бұшы çыран тăрăх йывăррăн татмакланса аялалланчы. Ыттисем те ун анса күлі тавратăрса тухрещ. Витре илсе андамри çак ыйтрре кандюк енчен енне Анчах витрине негамда илсе анман икен. Илсе килер хăвыртрах, хушре туй пуçе хăйве юнашары тăра каннисенчен Каччысенчен бірі сырдалла шамаллын хабарса кайры. Кандюк шабы хушыра кескенчен пір нухраткылар жеде, шыв, эбір сан патна чухынба келмен, десе мағырдатры. Ундан күчне мыч-мыч хупкаласа пуриненне де пахкаласа илчі. Пухына сенізем, пухынса шетремериха, шыллымзем, ыйтры был хойдавра пыштарынны шынзенчен. Лешсем она пір сымақта тавырса каламарыш. Юре ачамсем юре, тере кандюк, аллысене кокорешинелле тытса, пәчек күлі йылгышса күрінат. бар. Ара пушланы эшен пуше кудынла булдыр, тертле шулымыр хамыр бапырле булдыр, шагынбек урық шырманмалла келсе андуқтыр. Кандюк сине шеклетне жемен шеклетсе бычы. Үрі пигемір, таза шылшиве, тере бара кыштақ пішкінзе. Килдемір әбір санпатна сумлы ятпа да, чап кыдардас кымылба. Хамырба бірле илемледе чибер катчаларса келдемір. Йыланса каланы сымағымыра тархашын ан білзем. Лыпқы хумуба итле. Шынкыр чілгібе, тавырза каласам чіпире Хизеплесе килне тар бырым Вырым шулымыра кіскетсе санпатна житрімірде, хал сана хамырын ырыда пуян кин булма бір санын иншешулна жылна чекеш вешсе тупруна тенже вишес жук, ыдампа ыдалайми ырлықна сана шүлгі аслы пүлі хемір паны. Пирин качы чывара тухтар, сана хевелле ир асне илете, каш тунсықлать, чундан вардан савса хисеплет болсана, пулас ырыки немір. Шив пигешім, керземче пирин үгіде. Хальчен кунбек Ырымша курман илтмен шамрыксем кандюкын асамда сымахесене ысран каяспек темзілзе итлеше. Туй буше шабы хатра пәшкінсе бе шив аса илет, унпа питне күшне ужать. Ундан витрепе кышт аса илет те шивне пақса сымахне малалла калать. Эпин эсете, пике шив, савза юратсамча пирен кача. Эбир тархасланыне илсе тюре кымылуба үгедегер. Пирен мыга чәлхемір сан япшар чәлхүне шидес жук, йываш сан каныш сырбайна парындарашын херенме. Хыванба бірле аслы пиге шивымыр, тупруна ларцабыр. Пуштар она симле улых сенчен, суйла илбекле шаран сенчен, кірбекле тапруда хамырпа перле ларза пырайдыр. Кандюк тата темдем асне илесшін бұлса пырдак чынмезірдічі, ундан шамрық семгеннелі шаврынчы де, тухтара хыбыртырақ шағында шавытса анма хуш саячы. Эше хыбыртырақ кына жыр, ергене пілседі бір, тесе азырғаттарчы был. Нямаш тарантас паденчен тұрза шавылын анаслары. Качызем табаттан унумне шитсе чарынчыш. Шивырати, бұраннычы, тем қал каллех тілерет бұлас. Нямаш деде, илденчі ұзалуқ шыллін сасы. Эс пырынға кундан, лайықрақ бұлі, мен дұмалыне қамырақ білет бір. Нямаш күрінмей бұлзан, шамрықсем тұқтар батне бүжеш, вырадасшын мар бұлза, сықланза бір қарыс шеклемеді дінжеш. Тұқтар вранза гайры. Чим, мен, мен! Шып бұл, тұқтар. Ес хамыр Тұрадат пырзана башырдан бақ, ништан тымастын. Качызем ына шулықми бүлчіш. Тұқтар пірне паллаза илжі. Сарлакада варым алылы сар эппелюк. Эй яра, мен күнда, ұшта бұл, мен шын тұрандас шинже. Тұқтар лезе тавранан калары, хой уменше шинзем тадай күлні лавзем шырмахер ширмахерринчі хир, выртмарибек, чимірға, ұшта ебі. Шапул илдетне тухтар, пилча ына эпелігін лыпландараган сасы. Шапул, той курма пәдем ял хапса келдемір, санада илсе аяс терімір. Ышта, мінле туй. Тухтар тарандас шинчен сыхланса анчы, пуже унын пытавка бек евір, шаврынать. Тана вырында үгес мар десе бұл тарандас шунаденчен тыдасшын бүлчі, шабахатрақ ына. туй иккене кайран пәлін, Кезе иккен иккенчен ярсаты треште вайба денебек шавыта бұшларыш. Чимірха, кышқырза ячы тұқтар, калыр хамана, ұшта ерсе қаясшын езір. Акенде, туя дет біршке, шуды кебелшін қалап, ебі хамда удадып. Тархасшын шып бұл тұқтар, міншін шып Теге смар лубашказенчен тагына-тагына шамрықсем аялалла анначух тухтара хулинчен бешердіреш. Тухтар хай ашта иккене пілешін бек, енчен енне пыққалары, ширма леш енче ял, утламыжи, уйырса илме шук. Бұл шавындах ширма тепне бұштарынны халыға азырғары, үтізембе бірде хойде шавында житсе чарынчы. Шивір масырақ курасу Сылдым аллинчен тем, шихланны бек туйынчы тухтара, бұл алдине шеклезе бахры, таштан темле саламат тупынны, тагаман журы перчеткіне тұхын заяны, юры хате бірдесен, ал пуринде сен бұр. Мен күнда, дезі үйтірі бұл хойбе жумын удаганран, шаплах мен икенне тапшырса илеймесір. Туйды бат бір дедіпшке, курмаснам, эбір пуза качызем. Качызем да качызем, Тухтар ыйхылла кучне шылгаларе, пуще çаплах çаврнать хăйен. Юратьха çап вăхăтра такам она сиве жив ăсапачче. Тухтарын ăшĕ çунатчче, сиве шив эшсе ошне кантарчче, шив она каламажук тутлăн туйенче. Анчах пыртакран был хăсма тытăнче. Шăвăнса уçăлха ачам, шак сипле шивпа, такам куркатăсре ун еннелле. Тухтар Немдекирлі марденін алдыне сулгалары хой шаплах үпінзедічі. Шавғышыра она такам мағырдатса калашны илденсе кайры. Пурча пирен селіме кейін, ыры пиге шивымыр, хаван батна илзе кайрын, шилленче бульвыл ыркымыллы шинсене, ылханчы буль, камада булин вәтче хывыры буль. Эз тавырзамчы унын кашықми хергензе мар чундан бардан тархасласа, бе шираны эмеде тупшырза хубатна шағынбек чызымырба келдемірде, ан білземчі әнде бірін сываплы шулымыра, ан татсамчы пирин ятлы сымағымыра. Хал эсе пирин матур буладын. Кыдарцамчы пире хывын чака білмен хыватна, шарах кунсенче бірі хывын имлі сулхынна сунсамчы, тайма бушым сана, ыры пиге шивымыр. Тухтар тинех кандюка палла илчче. анчақ шак бахатра она леші мін хытланни тәлендерчче. Мін тывать был, мін сӱпілдедет, кама асынат. Келдывать дезе, темсілзе пăхры был кывах папая. Акы кандюк кукленчі, сыра алдырепе шивăса илчче, хăйтавра тăрса тухнă шавси Сапса пәріқсе тұқыре. Шынзем шүжензе чәтреріш, качшызем шағын ғышын, витрезем бешив оза-оза ширан тұрринелі ұлықырыш. Мән жын, мен давашы кузем, ништан немен тавшыраймазыр тәлензедічі тұқтар. Кандюк юхан жылшыбне шаплах мұқтаза терлі саламзем пачы, шитмен әметне шидермешкін елінза дилмірчі, тархаслары, кәлдуса пущапре. Пиге жывын савны мажыры тухтар була тенине илсен, шамры качы ярт Ик виш удым малалла жывғарчы, кунда мэн болса иртнине, тавжырашын болса, тем дебер бір ыйтмадыдынчы. Мэн кунда, мэн бұрат кунда, ашта везем. Керек ашта булсан да, тылан ялінче мар, шыннызем гына утламышсем. Шыннызем де Кандюк пабай таврашы жеш, тухтарын кунда эше жук, качы качысенчен пірінчен вал битре ыйтре, леш она витрине тосре, кандюк, юрамасть тесе чарче. зене юраны она юрамасти, мэншен юрамасть. Вал шабахта леха барашын бүлчі, онда хабарсан вал шах хой евер мар, шынлы ушкынран аяк кинелле пырынны бүлече. Тухтар вырымман вырымман ярза буса ширан херрепе улықма гына тыдынначы, шав самантра она ярза да тытреш. Менесер, хыттын янраса байба турдынчы тухтар. Хойне тытса тракан сенчен пірі хорах аякинелле кыштах үгечі анчах тепри эпелюк икен. Она хулинчен шадырлазады да шын Тухтар она аллыпе хыттын текреде бешерінсе шүделле васкаре. Шилден шабақ няма жаначы. Бұл тюрех тұқтар патнелле сикре, шық сабырағасына, кышқыр саячы нямаш. Качызем тұқтар патне тываттын биллеген шитсет ажыш. Кышқыр ажа бұшланыз кере, шеклесе каллех тарандас патне илсе кайрыш. Ундан унын аллы урине хыжалалла шавырса тек ан кышқырдыр дезе, шыварне тудыр чикреш. Тухтар тапкаланчы, турдышры, Шеварне чикне тутырне сурсаклар махытланчы, хытланчы, та ингекрен маре. Ына пахма кунда эппелюкшеш тұрса юлчы, ытызем аялалла анчыш. Таврана ирхи кывак шуды карса ушен Тенче ущын көрінса кайры. Витрех ішін шыв тулса, пичкене тултарчыш. Эшпецен, кандюк, хулгушинчи шлепкене тытреде, она ширан айлы тарах кустар саячы хыйша бұқытра да бұлін шыппын мағырдатыры. Анас шулымыр, хирешле ан шапла татах келе-келе чырманмалла ан болдыр дері бұл. Хыйбе бірле тұраган халы хайырце, туйбуже шир херребе басқа мазыр хабаржы, тұрандазы батнешіцен тұқтар еннеден кержі. Сымақ тавраш каламаре, пички тулныне пырза бұқры, ундан кісшінчен пожадан бек бішле тимір кыларжы пичке пушне аялдан шытарчы. Шив жырылдатса юхмады тынсан, кандюк ына аллыбе тытса чарчы. Шутылчав чав, тері хой. Кунда тек чарынса тұрармар, кәржеміне ишлерен ирсен де, пегешіне шынгырав шақсан, әшіме әлгері бір. Ара халі бірін хывыррақ таврын малла, бұрзымырда кайма хадері, ұйтырывыл күшне, мыч-мыч Тех ұлғашсем, сисесрен шикленсе, те урық салдавба саси унын пыры сатырылса тұқса шыдырдатыры. Лашасем халь халь тапсасиге спектра чеш. Пур зымырда хадер. Кайрымыр эпин, аллине пичке тепенчен бешертрі кандюк, тұрашыв юхмадыдынче. Хевелдухыш шудальче. Кун кескелзе пынымай бешен кайықта юрласақ каймасть. Улхаш хрещенесен пюрчесен çурчче уйрыммын таза курынать. Бесене улымпа да хыма павитне, ялхалыхе лыпкын шивырать. Урам барринчи йымра кына кана кураксен йышлы ушкыне кыранкласа çавырнать. Кантюк ял сухалне ягада-ягада илет, çăлпатенче пулса иртне эше сисмесрех юлни она калама çук савынтарать. Халлихе жабақта ун пашырханы ве пәдем бейіртменға, шидес шыре хавыррақ де әші пәдермелле тесе шуқышлат был. Туймет ачибе мелле бұлса тұхри иккенға, хирішме бұхади, бешне шитсен унда хириштерех пір чармавзыр ытлада да илле. Тухтарын алды уринех ялалла туза пірле турдандар жихна, тарандас шинча она тембек мар, Ебенне куше херелсе айны, туссар башны шүш айыбе вăл кандюка сиббенде шиллес видерсе бұғадь. Кышкырашма турткалашма кирлі мар теместепи, ара шықса пырахса тертлендермен бұлечеш, эс тухтарым йывыра анил, сырт урлы качсанах салса яры бір, илдетне шылым. Тухтара кандюк сымахи ебатмары. Бұл тем каласшын бұлса күшне мыч-мыч хуп каласа ұшыры, урықран сымах илтменнебе пүшне үпнелле туса бірдірі. Кандюк тарай үкне шал баршаннебе шылса илчі, ларғы чине хабарсаларчы, ондан аллине шүлелле шықлесе тілхебінчен турдыры. Лашазем тапранса гайреш. Тарантас кустармесем сілі анишиен тарын хабарса, аслы шул еннелле бұрынчыш лашизем васкавлын юртмады дэнчэш. Тарандас хыщын, ыттызем де эрэхсэ гаяспек хыттын вештерчіш. Кетмен тэльбулу. Шэр Шыр барринче улала армантан таврнаганны савандей үбілі терендей бүлчі. Бұл кандюга паллары, ытлилавзем жіне ларзадухны шинзене де асырхары, камзем чешивезем, бәдембе білзеде Кашпулсан шавзем ташталла кайны шешіна тіліндерчі. Утламышпек пызык мар ялда кам ышта жүрені, мэншін кайны палыр мазырақ иртмест бұл. Терендей чарын сабық садырса юлчы. Лавзем ялвышне шитреште пурде пірлі кепірлензеті чеш. Она гына пілме терендейін, каялла шаврынса бізем патне пырас кымылі де бурчы. Ундан тулли лавва шаврынса лашине чырмантарма шутламаре, майы бенжеш килнелле уттарчы. Килне шицен вал ашине, кандюк пабайсем кажахириш лавсембе ташта тывалла каячыш, угыл жабадынча чарын сатачыш, тесе ыда халден тенебек кына каласа хучы. Тавадыла шападетне, шиннізем ешлі чыйи, Азыр хас тесех пахаймарым да, бұлачыш Элле хепер кандюк папай, әже тыдын зақ тыдынчы Ну, оза кірдес шешке она пірре. Шак сымақсыне илтне терендей, тәленсе кайры. Ашы унын шинбанник шан урлы булаган марчы. Шуртра хонаверле пуштарсан да, пурде она ырышын течеш, халяв мінле сымақлать. Кандюк мінле әже тыдынны шибара, мәншін она оза кіртмелле. Шаксене пәдембек ыйца пәлмехы яймаре. Ашшы вара туллы шынық михизіне кіледелі хабыл петтерчче те пилмене бұжатмазырақ пүртне кече, мен илтнене хой ашшыне каласа бачы. Ват эпселем халхи питех илсе каймас пулинде ысран тонран шибечха, кураса да хой немай чиберех хурать, кандюк утламыш халыхен ятне яни она килешмере. Кештен үкранда бұлтылықта чухын аплақ кулма юрамасть. Атя савандей, тері бұл чатренерек туғаган сасыпа. Кунбек эше ырана хабарма юрамасть, кандюк эшне мәнле де бұлін пүлмет тарашмалла. Эпселем урине шым калуштығын саячы, арбашны шишне вешін садырса ягаткалары, бұл пүртре уткаланымай, лынчы шихны пижихиен Кайна яраби сылдым чыргуши ішіне шабына-шабына сулгаланать. Каши сулхын шан шүрімне ан шишендердірдезе, шине выл шымыл сықман урсаячы. Савандей сықман да шакмары. Ашыбе икіжі урама тухрыш. Шырле. Бәлі чинче шалдырзем мар. Урамра шабақта ытла тәттім пусмасть. Ялда сасшы илденмест. Вадагасы енчен кына Пәрталық шақыртма құрлықлын сазы парза де чарынчы. Каллех шып. Эпселенбе үбілі кандюксен тіліне жетіріш. Лапсырка тирек маныге шәрбітне шуратмалықтығынны. Кілса бұсмебе малдан савандей ғыбарчы, эпселеме аялда чарынсадычы. Савандей алыға шаккары де тұқтасадычы. Палдардах бұрдаған шынзем пурчы бұлмалла, кровать шадырдатны илденче тұрзан Шын бұреуында тезі үйтірі бір херарым. Эбирха шыр варринче кілзе чармандарат бірда тері завандей, кілдечі жикан пабай бабай. Акенде, шукшав, килде жүк был. Нямашпады бұлін калаш сабықма пульмежі, пір жымылба келсе Херарым хой хойкамба калашыне уйырза илсе, алық патнерек шевғарчы, бидіргечіне шабақта Нямашы те жүк, тере хирарым. Бізем, каш вұртмалы бех, пазара дұқса кайрыш. Кирлех бұлзан, бізен карчығы келде, кірзе бұрадас мари, әхім, әхім үзіргелері хирарым. Бұратма кирлі мар, алдыне сүлжі сабандей. Ну, чиперек тұрса юлғайыппин, әбір ұтрымыр. Савандей ытла састывас мардезе, мазыр, сыхланса жеш, пуса шүлден анжы. Кам білет тада тере эпселем, пазара чеш кайнедетте, шаплақ пулсан хамыра лайықмар пулса духе. Шавынбек ешлін пазара жәнде, каяса да тугасыран тұқса кайнышке, пилчоона үбілі. Терендей каларимана хам кушымпа хам курдым дере, ширимінде була чыш бүлбізем бұл түре ача. Апла десен жау, еха, еға, дүже, идіртсе де үгіде кіртме Савандей борымман яра-яра бұзадь. Унғышын бада ашыде юлмасть, туебе тарза будадь. Хурал пүрчі патнелеші деспе шағыртма сасы тебір худ илдензе Кас Каз хуралжи хырах алыллы. Шанат пұшы шанныне сулландарза урамра васкамасыр уткаласа жүрет. Кашхи сене курзан бұл хыех малдан сывлық сунче. Каны шук икен сана шанат шылдым шавын пекшке, эпселем папай. Мен дума жүрен, ялда хуралшыда кирлі, самаха худшынчы савандей. Мен лебек, кашхи ялда валгу илденмес пул, шукшке, тин керерек пықры, кәсхинчен кукар чабықлы чәлемне қыдарны шанат. Мен де бұлін илтмер бұлде, илдесі мені кештені кунда келмері терімір дерімір, курныш Шанат шымыллын сывласаячы. Кештен юхаль куржан кырадырать, тері бұл савандейсем качы ышта әшленіне пілмеші бүлдесе. Каш пулас жеш кештен курдым күрдім, пәтченех куржанға кайры. Куржанғақ детне, куржанғақ кайры, кедюгідечке Э, бұл қан юксен каймары жиеді зеттімірде. Ахалех чарман тарса жүрет біріккен, пұрдечі береха, кенебек шуғыштаса, епселем килнелле те удасшынчы, шабақта кыш тұқтасадычы. Кандюксем шанатем аса елеспек, ая кинелле пықса чілімне шаккариде саванде еннелле вырдақ шаврынсадычы. Чимха, чимара, шингел лашасем тытса келечі де, хужасем инше жула тұқса каймас жи, тере булас, шапла, шаунбек сымақ бұлжы жав, хамыр хушымырда, ыштагаяшы вара десе ытрымда шингел унбекине немана пілдермеші візем, дед. Візем бишіште шүрри шәмбірек кешін алыға ұйса, хура-хурал пүртнегі жеш. Лутрамача, тедем шаржи чихындарза шидересін самсана жұрат. Харымланны азем елдырдатса күрінашы. Шүт чып күші аран телгішсе мәтледет. Шанат, үзіргелесе чәлемнеті версе ячы. Шаратедем хойнешешмар Эпселеме де чихындарчы. Вады эпселем тұрықла сақшыне шымрік күшті жүрежі бакне бірсаларчы. Унда сывлыш ұжырақ. Шанатын күші пүрленне, пірден бір аллыбе күшілне шылғаласа бұл эпселем патнерек бірсаларчы. Сывлышне кандарза тарыннан жавыржы. Бұқыт чылайда иртмері әлендей, хурал бүртне келсе кече, пүртрешінсене сывлық сунчы, бұл екен. Шитмен вырын хывармарым, ништа да тупаймарым дед. Тухтар ышта кайма пулдарны, нигам да каласа паман, енне хурал пюртне кірзі Шанатты курман икенена. Савандейбе эпселем сазардық пәрбірне кын бұқса илчеш. Савандей тинех тем аса илнебек бүлчі. Эй, чимірға. Кештенюк, куршангара болсан, кандюк семшав, туймет ачине лавпа ларца кайманши, ыйтре бұл, Ышта, мэншэн, маларах иртре элендей. Шив варлама ара, шив туе иртере бізем. шив, шив туе, элендей хойде чілімне дебірсе ячы. Кумінлі ябалада да. Бұл пірре савандее тепре эпселеме бұқса илчі. Ах, елендей шылым, касан турбас дед бір, эпселем піргеленне алды сардага шамкине шылса илчі калазах пуладенде. Ялда хура эш пулса евдесрен чуна маржук. Кыжал шу типе килнене була, кандюк пәрбір ялдан ши билсе келеспек сымахладшы. Тытны жуғышне бешне кан мас пуленді был. Кештенюга шив керевет васпек калашатшы. Кештенюгав куржан кыра дедиккен. Ятлы шивлы шинсембе махырашы бізене толықта чухын катшы кирлі хальвізем туймет ажине ерсе кайман житет піршке. мерім пүлға элендей бабай, шыв керебедеден, шыв керебежав, унбекине авал бірін. пирин. Кучухне хичевашсем шав ергене манны аванха кандюк шешав тем еккіне ярать. Шыв керішне пәрбір авланман шынна тавашы ачам. Унын бара, әмірне де мошырланма юрамаст, пусаллах бұрынмалла она ялхалыхын тұрандармалла, тумландармалла, шаплалламайба, шавжин пурынсан пурынайы, виші жул, кайран был, камиккенне, әліхі шыв хүшізен бәлеште, шыба бұдареш, и, балғанайы, ялда шыв кереве пуррине пөлзен, ют ялзен пәрбір тавыллагаш, утламыша бұрттын кізе, хамара бұд түртсе шундареш, ялбаррительне кымыркран юбаларса хывареш хура юпа теттімір ына ебір. Агышке ұшсалла тұрдына шау туйын вәжі херри. Вақытлыға бұрде шуғыша қайреш. Хуй ғылы шаплық чуна пашырхандарад, чырене себедет. Шыв керебе, тұқтар, пулас ингек, тада темен-темен кідесі, пурне де хырада бұшлары. Елендей чәлім чірсе ячы, Puştelen jensi level капланза kaplанса пәлет бек шағын задырад. Шанат шынымен темінле айыба кенешін бек пүшне чикне. Бұл пірре лапсырка шуры жүйшілі епселеме, тепре менше урисене сарза пусна еленде ебіғад, күші канышсыр, темін манза хвар житені бек мычлатарат. Шақ самантра она аллинчи шағыртмиде ытлашы ябалабек туйынчы, Бұл ұна кымака шинелле шиллесен Савандей ашы патнерех ірце сак шине бұрсаларчы. Халық папірле пухынса канашла запықмалла, чун пажырғанать, ялда ырымар эш хускатсаяны, дері бұл. Пірейместеншке бізене сымаға кечі шанатта, те инчеде қайныға бізем, те шивыға, инчеде қайны бұлзан кешір тавырнаймайшы, ыран Мана теммар, візем келе сыхам да паққаласадырып. Пахкаласан жүрат дежав, ул ғажа хайман жиде ха, онда қайны бұлсан, хевел хавари ішінде тавырнаймыш, ирхіне бұштарыны бір. Ашта бұштарын мала бұлад, үйтре шанат, ашта, кунда, бұғу бұғынаған жүре, Эс элендей шылым шамна пілеймесін бұлға, кандюк ұшкіне яла чарынмаст, Шав күлесен патнешіце шывне тагасшынах пулеште күлле тақтарас марчы. Рехмет епселен бабай, шыр шивырмапта халлихе мен думалыне хамдавап. Тюлеккен карынчы шурым буш. Күлленхи беге хебел шуралса тухре. Ун уричи малдан кандюк шуржы уменчи шүлле тирексен шевертыррине керен пепе Ундан иргюлем шүженен утламыша пәдім лаппебе ебатса ұшытмадыдынчы. Шартан имечепе хырах алаллы шанат ял халықне вырындан варатса тимір шылаши батне бұштарынма ебітлесе тухры. Пуху тавражы них шанда ир бүшланаган марчы, пухынсан санда ташта тимір шылаши батынче уямар хурал бүрчі уменчі шереме пухыначыш. Сылдам немінне халық білмері. Ялда шірле пір-бір варрат ғытман жи, е кантурдан мінледе бұрын хаяр ішпек мен жи десе, аршинзем пәдімбе бек қыпсаду хриште пір-бірінчен мән болныда мән жән десе ұйтса, анатқас бішнелі жылды Унда пик мұрса да, ишти де, илдиер ерде тухреш, каярақпа епселенбе саванде да, пожарханса сымақлар Хурайы ұшта хошан ерсе келеші. Пілмес деп ха. Баржы хускалман жите деп Имеден шілі аймед, ширу шырдарза яны дедяв. Ай тупада, ұшта жибылхал, иртне кергүнне гына салдаға изе кайрыш буласхауна. Тенче хіргіне шитрім, тезе жират дед. Шитрімде тенче хіррине ура усса, бұжа ларадып тезе қаланы дед. Ай, патька, ай мет де булюнда, хамасты хамаставаса, пӹчккке чухнех тедешпек пит вичкенде шуға ачатчы. Тенче херре пурахе пин, вал çитсе курчы булсан. сымақшымхи, сымахшым хи, бәші херри тупынмасть. Халыха чынсе пыштараган шыртан имечепе шана ташитреш. Элендейде бізембе бірле. Ял старысты Элюка шишна янахне шанат шанат умне вырсатычче. Пухова килме ес ебитлесе çүрерине, епішке, кам Чазақ Чазах амма ыммачи малтан хама пӹлдермерен, Имет маларақ тухсатычче. Пинават Ял бұжы Элюкка петтянчы, сана кундачи малтан чӹнмеллечи иккенде, ыс шидереймерімір булас, егілгені пекрех имет старысты мұртықры. Аллисене ұсыры, ялпат жіне кым алсырбыққалары де ұндан хубы сасыпа, ұмма апла, дезі үйтірі. Санайы бір ұл бұда бұштайны бе кезеплет бірде, чырмандар ашын пұлмарымыр, шалу да сурат бүлдерімір, кашар тарғашын, ұрық унбек қамыр ирікпе қытланмы бар. Ай тупата ұмма шал бірге асандыр, күн сұрадын сураденде. Сұрдыра, унран аякинелле пырынчы шыртан имече. Старысты пұжыба мен пілмеліне пілмесір жүреден. Иметпе элендей әпселен патнерек пычеш. Таврын марыш детха, тарши сенчен үйтса бәлдемір. Ялдан шаплақ халық бұғын задырад. Тимір жыла шипадынчи лап бұрында пазар дейін. Халенде пашыр хибек пошылдаса калашны илденмест, халық керлезедірад. Кахырлы сөрденчен, лавзем анныне чималдан шингел асырғары. Эхе, килеші хайхисем, килеші бештерзе, аттуле кыш хайзем гына мар, тем мар, эбірде ешлін. Шинзем аллысене тосса пірне пірі сөрт чинелле кыдартыш. Кадаран кілеген лавзем туригаса кереген шулдан пырынса, әнне шерем хірребет юрех анатқасы еннелі үкріште, лашызене майыпендерек юрттармадыдынчыш. Шап вахатра туй юрри яныраса кайры. А, туй келеди? Мишер енчен чаваш туйы. Шын каравесем чарзыррым тингілдедеші. Халықсем, илдінші епселемін чатренсе тухаған сасы. Візем шыв таштан вырласа келеші, юман күлі патне чарынашы, адыр пурзымырда шабындалла, туй камсем, туй күрма, утламыша теп табашы, кыдардарға бәсене, ирхи туй, чимірға чарыныр. Шыбақ бұқытыра малда бұдаған тұрандас күлі херрине персе шитрі. Тілхебе тытны кукша хуши патнелі бұдаған ялғалықне енжен-енне тілінзе бұққалары де, ұндан ларғы чинжен маттуррын сіксеанса хайхышын шитсе чарыны патне бычы. Ебершин бабірде урабашинчи пичкене тіксе андарчыш. Пичке тигісін кусагайры, күлі херрибе ларсадухна пәрхурын батне шитсе шамрык евіша тепренех авса чарын садычы. Кандюк шакна азырхары. Бұл хайшул не чубаған чубаган шинсене пахмазыр унбатне лабастатса бычы, хурын хунавне пичке айнеде болин туса, пичкене малала кустарашынчы, шавандах ун шулне ұшша вишне савандей пильчі хучы, кандюга кышкырдаспе хулинчен ярзада тытре. Эс, бабай, мән хатланан капла, иметте анчы. Кандюк пичкене урибеде бурин тапса ярасшынчы, имет она турца мәлгірчы, пушын ларца хучы. Тарандас шинчен шықса бірақны шыннын, енышса кышкырашнаса сасылденсе кайры. Тухтар, эзі, тухтар, Хота, кандюк пабайсем пӹдерешші біре, пӹлетеп, пӹдереймешші, ну тухтар чередю житрі, тавар селимешен. Элендей тухтара салтсаячы. Халах кандюга хубырласа илчче, Капагай үкне лаши сенчен пырынса кандюк кудынла чакса-чакса пычы те күлі херріне шитсе чарынчы. Ара чимір ха, чимір, мәскересір. Кандюк пабай, Кам хушна сире шагынбе хытланма. Вады бұжыба яла шыншке, хура юбалар тарасшын херенетне. Саванде ишылым, ага әнде, халық, шыншке, ара элюкаде деп, булин, бұлін, хутне кересе кетре, старыстыран. Ах, шалзурать! Аякинелле староста. старысты. Халхинче кунда тыдышса шихынса тома майлы маррине туйза илжен бұл. Кандюк хай уменче тараган савандейбе имеде теккелесе каллех пичке батнелле турдынчы. Хырымла маслу трастарик шак самантра шабах пушын сыра пичкебе курынчы. Имет ына бетік мере, тем сардагыш көгөлебежеш кандюгын не пілсе хучы. Элендей персе житре. Ну, папай, Тере был маларақ тұқса, күйле херринех житрімір, шавынса кытарт, Пошахран буль, тарларын буль уйра. Удах, удах кудынла. Балкан юга хулинчен майы бен болсан болзанда старик шива чиген керзе кайры. Таврара шакна пақсатыраган шинзем ақылдатса кулмады дэнчеш. Элендей шаллам, савандей, савна жиннам, шива енчен енне сирбетсе тухашын бульчы кандюк. Ара капла мінле пулатька, мескенле, хойын шурна туды каныш сыр чытреме пушларе. Пидяван пулать, шывынса тухсан калашма элгәре бер. Нямашне, нямашне йирле тата. Нямаш үзірілзі кайна туй ачисем бедрачы. Хой ятне илценех сордалла тапсасы шын бүлчі. Она была ытты туй ачисемде урыла бұшларыш, ашта шавындалла шабындалла дынчыш. Тухтар не пусарақлар тірде немаш хыщен жүпірі шитсесінех ына шүреме тарық саламачы тасса илчі. Ашта таран. Элендей шитседіжі тухтара күшесре, хай пәр зыма хушмазыр нямаша хулинчен шадырлаза тытре. Типне шерембе тан херринелі таңғылдаттара бұшлары. Чар немаш кутынлашма бұқыры, элендей шабашын бұлса саламатлы аллы нешіклері, Элендей шавындах ун алдынчи саламатне турца илчі де тухтарады тарчы. Халық бізіне иртме шул пачы. Элендей шивхеріне шицен нямажа хыттын тексей ачы. Шаванар иксірде тухтар шусаяр бізіне лайықрақ тасалчыр. Тухтарын хуже юнба турдан захирелні. Тарланы кытра жүш паергі беші бішні. Ту мехойын пажырхи Салдын садымасырақ бұл шыва кірсе кайреде, иге аллинчи иге саламатне лезе, нямаш патне бычы. Чам шыва намысыр, селимешін пударса білередеп. Сехри хопна нямаш аякіне барынса шывхерлине духашынчы, тухтар она ик енченде тұртса шапры. «Хыдырақ, хыдырах, илденче ширанран хедіртсе тұраган сазызем. чам патнелле. Нямаш шывачымре. Бат шапла, тухтар кандюк паттелле шывғаржы. Таванзем, тере кандюк. Мен ақылдатса тұрадыр. Туймет ачи ухмахланнышке, білерет бұл. Брендемха сиренбек зене, тере тухтар алдыне шеклезе. Чам эсте шыва, ну! Шаба сене бұғытра кандюк та шыва чымры. Пирден кулмайы. Ишеген нямаш күллендеш еннелле кашма баскаре. Шакна бахатра сисне тұқтар, шывалаллап тұзылса біртірде пул ипек ярынса ишметідінші. Ундан шыва чымре, шывах нямаш умне тұқса бе тебір худ сірзейлчі. Нямаш шари кышкырза каялла шаврынчы. Э, ырада ди, тухтар хойне ыраттарны бек жерессе шитре, ебенні күшне нямаш хыщын баскары, чам дене каялла. Нямаш каллех пытанчы. Тухтар кандюк патне житре, стареген сухалінжен жэнде, бұрым кебінжен жэнде шыв шапырдатса юғад. Эс тата мэн кэдэдэн, тере тухтар, кандюка саламатпа чавышлаттарза, анман шакна, эмэрэх азындадыд, ирсір туй Старик хаярран кышкырзаячы де шывалла юкре, тухтар она шеклесе Чарын, тухтар, чарын, илденчі шывхерринжен эпселемін хулынсасы. Нямашне тата кышт. Яра бар тухтар, бізембе сан хавын сымаху бур. Тухтар шабақта кандюкне урх тивмере. Анашып херліне тухма ирік бачы. Анчах нямашне шүріменчен тебір худ шитсе шапре. Шиде, шывынчыш, адя тухтар, есте тух, тері бара шыртан имечі. Санагунда ав кетсех ашы. Тухтар пушинчен хывынса юкне катра шелеге шившинче хура күгерженбе курынать. Тухтар ына керзе илесшінде булмары. Вăл тухнă çре юнажар Палюк, Миша, Аня тада үттіземде ешлін йышлăн тұны екен. Качы көмәлі кымăлле тулнă чухнехи пашказа канăшлăн пашкаса вӹсене аллă тытре сене патнелле Кашхине тухтар дариленче. Адашаган бүлче. Элендей она хайпатенче гына выртарасшынче палюк кунда юрамасть тере. Шамыркшин пит нумай хэньхур дюсне лайықрақ канмалла. Иран палюк чембере тухса гаять, аня да пырать, тухтара да пірле илсе гайма пульче. каламан сымахе. Шерпеге бәдінші пулны ингеклі кашқышын шеркей ялт аптыраза үкре. Күшім негамада ан күрдір, қылғам никамада ан илтердесе бұл ирхи куна кашшен иртерсе де пүрденчен тухмаре Кондыр чутипе хой кардежі урлы утса иртме баданаган бүлчі. Хапхи де бүлін шукшке. Шавнада туза бұлмарі. Шир хапхине бұла кардежінше мән пурри пәдімбек Кашни ирден ун он шүрчі умебе чух тутине аллыпе хуплаза кулать пуль. Чында, мари, такам пӹтме маннаскер, аслы урамын тұршебе пычка керпи сапса тухна. Юратха, бізем патне халь килен каян шүресех каймасть. Тим рукта, юлдаш ерце келмест, Бұл ашы күшне курынма күрінма ваданаган Малданхи кунсенче Тимрук урама да пүрдедек әш Эш шухран эш тупса денебек пахчара хойдерлен кыштырдатса жүретші. Ундан вара, килде буды кирлі мар болсан да, вармана кайса виш лав турат тие тие килчі. Ашы беш аплақ сымақ бакламары. Бұл калашманны ашы кымылнеде шымыллатыры. Пыра келе Тимрук урама тұқса жүреген пүлчі. Тебірдесен бұл айплы маршке. Ашы әнде, әшпемін беде, шерпеге батне шитме бұлдарны. Тен ирдекес шуғыш түтманда бұл, шын тені темлесі мақта туса кыларе. Халхана чың тұтса итлеме ұна әлгер. Ильяс ир тұқса қаятте каш келсе керет. Она ғына ынланса қаймас был. Ташта тақыш тағыш бұқытыра темін шиет, тембе таранса бұрынат, бұқычыбе шиеймезір де жүрет бұл, Иртне кунсенче ав капкай ачипе ермешне де бұрмана кайна. Ундан пушыт касса келсе шабада дума веренне. Чималдан туни ытла да пызыкчы. Керес мересче, хорахи чалышрақ пушлетчі, пушыт хуппи бұл был ине. Сетриван старик шав шабадана кемел барса туянчы. Пәчікскері херхенсе бұл, хаге пиргиде сутлашсады марым. Ундан илне кемел Ильясын шамрык пурнышынче пірреміш укша бүлчі. Вал калама жүк Эше уссабыныне онгарчы Ильяс тада пигенерек эшлеме түтінчі. Ашы валлиде пір мажырчы бададуса туса бачы. Ашы де кешін шапла хойдерленденебек осталаныне кура қымылдан Юлашки кунсенче Ильяс капкайзен бадінчен туға да хашчух вăл çавăнтах вырса çывырать. Володепа иккĕш пазарда сутма тесе Шеркей пюртре пәрр юлать. Тим руке тухса кайсанах вăл алăкне питерсе илетте хуçалăхри вак тевек эçе тума тытăнать, ахальлармасть, унын тахшан юлны киве сүспе мунчалан умайчче. Качсерен вӹсене вăл пір ыдам пюрде йытса керет те, ялма тытынать. Тилхепи ахальте бурхаунан. Эше болдыр тені бешеш бұл тилхепе тавраш явза ирде білмен вұхытне кіскедет. Тебір жұқта да пұш пыяве, чәлбір, нұқта, пекізіне тада темінде бір яват. Паян унын эше хойне кура онса бүйчі. Еккіне яны хужыра игі тилхепе явры. Пюрни сурза ырада чепулинде эшне брахмары. Кондор жуды кеске мар, киве пюртенче шабақта теттем. Крашин пурчы хаунын, болуна таргунах уби басарынчен пырлагым илзегілнече. Урамалла духаган, чүречіне карасшынче, алайынче неменде мары, Шунакан машинине шутсаячы. Пүртре, никам чырмандараган жук, эші жаплах кал-кал бұрад. Мұнчалы севемне ергебе хутлада-хутлада урайне сарсахучы, Турат кучесембе шерешне тата кесенчен тазатре, сүз шихине салца чырзе мунчалы бе бірле майлаштарч. Тытынны эшпе ебанза вăхачы чылай иртре иккен. Лажине жиме памаллине азаилчче. Курык çулма әлгірейменнине була, вăл лажизене патратни жидеречче. Халь ага унвалли авыртны шынықта пәтсе Шеркей келеде духре, Унда унын парепилме селе бур, пәлдерхи. Шул йывер килес булсан, кәзеллехте булин упрандыр десе тыда чыбылына. Хархинче Шергей йывыш чересе шылами селе тулдарчы. Келет урайне тыгынны пәрчесене шылса духре, чересе шеклезе виде патнелі гына бұрачы, сазардық унын шүйш бұжы вирелле ежылдатсақы Аяк Аякинелле тайылны пылдыр алыгынчен, Тедем барылдатса тухнине курах кайры. Ах тупада! Пашарханса үкрешеркей, ундан тулды чересне шекленебех чупса кече, шара тетем пюрде явза илне икен, шеркей немен твайман енне ай дезе кышкырзаячы. Пюртре педем мунчалаба сүсе бұтқыпса илне, мэн пульче, мэн пульче, тем аса илесшінчевал. Анчах, вуд явынса шунныне курсан, кунда пушар иккенне анданчы. Нимен тава пілмен шеркей алдынчи чересне урайнелле ярабачы. Арасланса кайна вуд Чазақ сіделе саксене шаврса мен миндерсен бет юшекшине күшіре урай жунмады дэнче. Шеркей юше сыплаша хавырт-хавырт шытса, тебел көгірне ирдешін бүлче, темірін тағынса чудах үгетші. Уре айне пахрэде ванна кирбе чеккен, ыштан болдыр күнда урай варынчы ша кирбе тадыге. Урамйенче чүрече кандыгы те ваннычы, анчах килхужи шавна азырхамары, херзе кайза бұл вута таптаса та пулин сүндерешшинче, вәрри çулым урым-сурым шавырныне була, ундалла біргалары кымака кте синчен çапынчы, унда хăйе типетме бұр. шыдык пур. Çавында хыварнычышке вăл укшаенчикне Шеркей аллине кымакашыдыкне чиксе, шавна ебір ябыр ярсады түрде хевне персе чикре. Пюліне сывлышне ништан шавыраймасыр алық патнелле тапса зікре. Кундадин сывлыш шаваран пектуре, анчах каллех тедембе чихынса кайре. Пышне тем пыжерце илже, шеркей шунан шишне аллипе ярсадытре, питне күшне хубырларе, аран полдыралла шитре, алык урады урлы мазырах, хутланса юкре. Ташта пужар, пужар десе кышкырачыч, Шав тискер сасажеш илсе юлчы шеркей. Ундан тагамына пуши инченех сивышу бачашлатарчы, шеркей шавна телекрепек кына ставать. Пюленне сывлыжы кыштах ужылны бек бульчы. Тулыех халық хевежет. Шинзем шеркей вылых чырлыхне кардишинчен шын бульчыш. Şiren laşibе enine surihesine візем, vizem, vide сінчі хура айырашеш непледе кылар аймарыш. Алык патне шидерне ойыр пужара курчыде хартлатре, шымарчы, тытма выраган шынна хай патне яхынне ямары, пірне тапры был, тебірне шырца тискерленне вылыға непледе бидерен кылар аймарыш. Кайран бара Тень вăлхыех тухидесе алака ушах хыварчыш те пужар пушар сүндерме баскарыш. Аслык патенчи чықшып, пешахер рисер кыдиклетсе ұнта кунта вешсе югет, келет пушинчен шекленне шуна кывакарчынсем қывырт-қывырт хывырт шүле çүле вешсе де қаныш канышсыр жабырнашы. ұшша вишне Тимрук хашылдатса чупса çитрре, çурче çуннине курсан ним тавайман енне хаяррын кышкыр заячы. Пуринчен малдан бек кунда житне элендей келет алыкне тапса шемірчі. Шинзем келедегірсе гайрыш, анжақ тембек тұрышсан да, шеркей түррине пір-пір чеде кылараймарыш. Азықны бұд, ташта басқаны бек, хумлын-хумлын ябынса илчіде келет бітті улымы, пәдім, кашты урлашапе пилмешіне етінса анчы. аран сиксе дұқма Халах Халық витрегішін витре шып Шартан имечбе едикан, бұд ұшне кірседенебек бәшімсір шыв шив чеш. Шив чашлатса пасланать, типсе щитне хуралда, шәрәшне улымба бірле худышса, тарбе хыпса илетте шатырдатса жунать. Хелхем яреме ташта шүлех варса пыштаққын хынсигет. Кашлаца хабарат вутлы дедім. Урамри хурама шулжи типсе бедеренет, қатраланза жунат. Пүртпе пурах ушшине лагах Мұқ Мак амаланза дэнчы, ула чыла дедім, таврана юхецеппедім шурда карца Пура типсе гайры, Турат кушинчен кущулбек йылдырка сухыр сырғынса тухать, çулымана шавында хыпса илет те хăрымланса біргемет Тара үксе хышкылна çынсем пурана салата пышларыш, бәренесене пакурсембе турда-турда ішеші. Анчах шапла сүтсе ішсе тыкни, патрадарах шүндарар тенебек кына бұлса тухрре. Шив яца әлгіреймеші. Таразалы пусыран ши вырынне шәвәдімлі пылчық қына Халық шивасма аякри пусса чупать. Шеркей күршізем хойзен хуралды тұррине хабара хабараларны. Візем сенекте бұрым шулка тытны, умесенче шивлы битресем. Лажа херринче бұрдаган шеркей йывыр ыйхыран баранны бек күшне ушыры. Хуралны аллыбе шылгалары сывлы шавыржы. Шурча çуннине тин шеш бек ярд сиксетăчче те шуры келпе виденне комракшийен шабада табылдатса утре. Ун патенчен пари тулли витрепе иртсе бұратшы. Утя есейі, есейі чынчы жеркей. Утя майыпендерек утмадыдынчы. Пархамана витрюне ме. Шеркей йывыш витрене игаллипе шавырзатытре, Ошне кандарса сиве шив эше бышларе. Мае хепе сухале тарых шивы епырдатса юхать. Шеркейен пырмыкыле васкамасыр анатте хабарать, анатте хабарать. Май хутламе тарлаза ебенне де вуд шуды үкнебе сайралатса шихны угаши пибек елдырдадать. Шеркей шапла кана-кана шив эшре, ундан битрине пушетельне тыца үбіндерже шивне хойдарых ярабачы. Хорах енче çӱçĕ эннерен пуçă яп яга шаралза юлнемен. Шеркей онагына асăрхамаре, курмаре, пулжаннă витрине хорах алăвĕ çăнтăса, ме витрине хуття, ме витрине тесе мăгыртатрре. Утя тебір витрине шеклезе пажырах вутпатне ғайнычы. Шеркей немін дума аптыраса, пұжы витрине хăйюмне ундан вут Вот кучне шив, вот кучне шив, вот кучне шив, десе бичі ғуд кышкырса каштабай Тинех бек бек тада тадамаларах яра-яра пусре, шурма хубынан кушне час-час мачлатарче, шунза деймен перенене азырхары. Перенене пюрде ішне чух пагурба турца антарны, ыра ырайыры палырать, пагур качи шаклатса шайырны. Чара үде чиксе каскаланы бек туйынчы шеркее. Пәшмех сүнне кымрык çурыксенчен пост тдірсе тухать. Шеркей çав пӹрене пучишине ттерренселарччы, пушар сүндерекенсен шавжавне илтмш пулса енчен енне пăхкаларе. Чымыр пызыкыш шӹлгывар таштан ун патнелле сирбензе йываланса бычы. Пӹжерессе туймазыр тенебек шеркей она аллыбе ярса тытре, Ундан хывырт ывыш тубане шинче келесе пф пф тесе бірзейлче. Бара хөйтілін мақырдатса, пішердес шыни, мана пішердес шыни, Шук бутама, шеркей санран байларақ, пішердейместен она, пішердейместен она, тесе кышкырса, шылне хыттын шырца, шавка бара сылдым аллыбе чымырдар де, сәлі пәржібек батса шыре сапре хăй çавăнтах аллине тапраушне чикрре. Пахшари пилеш, карди шинчен она ăна пюрт хупăрласа хал халь янках курынать. Пюртенчен те тепле майпа жеш ишелмесăр тăрса юлнă. Пилешен херелне шулдра щупкаме хушыран бут çудительне бұлад де, юн витнепек йăлгăшать. Пиле жайне пыштарнна пір ұшқын ачабыча сүнеген пұшара халде бұлін Тегехмен пахмалли унда чунна-чунна пәтненде. Шеркей хал пір пәтшен гына ларечеде, көгірінче, кошылланы тарыхывне ұшса ярса мен шинчен де бұлін шуғыша кайетші. Вал аслық еннелі шаврын бұғад. Шавында унын биде бұрчы, ел чунса бітне екен, лашине, әнебе суры хесене, хаваласа кыларма камда бұлін, ос шидер Такамын мәлді халде күрінатха унда, шау келгу бишінче. Яна бар жун, тенек шеркее бе бұлышас дет бұл, кілрен шынық бұлас жөгенде, чимха, чим, хирарым маришав мәлге. Тедем, тедерне құшыра курына-курына каять. Шүрт ерсір юлны пирішті бұлзан, келді был, шапла хутлана-хутлана авынза, пилікшем-пилікшем, Шеркейларны тачы, күшне чармаклаза, тин келерек шук, пирешти мар, варым кывак кебебе, сапуне вишне пилікші хинчен хессерзі яны херарым, шке чынах, херарым келдемески батне бұратте, урибетем чагалать, ундан пашкенет, темле хура ябалашық лезе ябалыне, чергине чигет, тадах, чакаланмады дынать. Шергей шав херарым кәлбе хевенне чинче мен дуса жүренине, мен жиранине, чәргине мен сілле силле чикнине тене ықтав жарса илчі. Бара хой шын сене пурнеде илденмелі хыттан, ништан чарына білмезір ахылдатса кулсаячы. Ах-ха-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха-ха, сақ кайры бұл пырнех али чентем канцерлесе тыни тинех ансагайнебек туйенче. Бұл ағылдатыне илдеген жінсем кынган бұққаларыш. Шеркей осран тайылны иккендесе аяк кинелле бұрынчыш, пір элендей гына тедіш патне түррен ұтсабычы. Эсміскер сабынан. Ахахаха, ав курха курха, тезе херарым алады алатысры шеркей. Камында Тем ябала тубатте, чергине чигет, тубатте чергине чигет, камбал, ха-ха-ха. Кавак шуды шапнычы, шабақта был кам иткенне, кунданах палласа илме булмаре. Элендей малала чупрде хорах алдыне шеклесе юнаре. Шербиге шуйтан, мен тухатланунда. Чықсем суйлатыпха, пишне чықсем ара. Суйлаттарам хасана, мантанам. Шерпеге пақшари улма шешкине баца тюрех бірлік патнелі тапса зікре, шамна азырханы шеркей аптыра юлчы. Пәт манны шер шыташы, мақырдатры был. Онахыне буда бемелечі, калап пирішті мар Шеркейі халі темле аван марбек бұлса кайры. Бұданчы был. Элендей каялладаврынны жыре шеркей кулма чарынчы. Шыллене тюррен күшран пықмашқында хыяймары. Таржы, Ар жүрібек чубать. Керемет лашы семпеде хаваласа шидес жүк. Шаллым, шаллым. Майы пенчеш илденче шерке инсасы. Шүрдім ерім кәл бұлсады жейім. Ыштан ку. Қыразас байытры элендей. Мен ыштан. Ыштан бұт Ха Хам айыплы, шаллым, хам айыплы. Сывлышне шавырчы шеркей. Хой вара. Шудалны бұш енелі барақчен бұқсадычы. Элендей хұрымланны алдуныне шылгаласа тавырны шанныне андаржы. Эспілетінінде эспілетін тері она шеркей шілі, хойбадінжен пырынманныне күра. Манын шунаган машина бұрчы, леш кандюк пабайзем баны. Она матчаран кандраба, кандраба янычы, кашкине хам эшлесалар да, шутрым, шутрым, тілхебе яваттым. Лаша сене парза керем хадерім, тухрым алыға хыдыра хупрым күрінат, ман шунаган машинам тадылса үкне бұлінех, крашине мұнчала жіне тұғынна, бүрде ұштауында шеркей шанчықсыр алы сүлчі. Кандюк, бәдембек кандюк бәдерет сана. Шава кирлі мана шыллым, тесе шава кирлі, кандюка шиллензе чундан тарықса үпкелешрі шеркей. Ху астумастынам, шылым, шыллым Сан сымахна пәдемпе асты вадыпта, тинехмен давасенде, кала, ереми, ереми, шине-шине ыйтры шеркей, сасы хойын чатрензе мәскеннен духать, күші херризем шуррын бюрленне. Еме кирлемар, чыважа ені келешмест, пачырбек бұл, деде, Пыржу едін садуқса юксенде, вижігін бұрынма табашлан, шапла бірентне баттызем пире чунам пұлзан, чулғу шинжеде усранып тедеп шав, усранып тедеп. Шак ингек пулман да пулече, еп каланыне вахытра итлемерін. Үгіне деп шылым, тембек үкіне деп, кажармана, кажармана. Шеркей пәр ұдым малала ярза бусре, элендей умнедачы, шунза, епрелзе, сөвен келені алыбе, она құлбы шинжен ұрдын аспек ярса Элендей кымалчыр бүлші. Каларында да, мен калашмалы бұрында. Шапла дедіп шау. Тул шудылжы, шеркейін ингеге тада ұтларақ көрінса ғайры. Пәдім шүрт еренжен, келрен урық неменде юлман екен. Комбірге амаланса сүнне, келбе биденне, кужа сулхынан жиет. Шүрт лартма әмітленне чух хамине савалаза қадірлезе, билеш айне кубаланычы. Шав хама кына тұрза юлчче әнде унын. Былда бұлін паға, шуғышлары шеркей, хорымланны кымаги юлны тада. Халах салан сапетрі, Тимрукпа Ильяс ашыбе элендей батне бычыш, чун йывырлыхне кура бізем сымақчын мереш, худа креспек ашыне кулянса бұқырыш. Лажасем ұшта, үйтірі шеркей, хырылди сазыпа. Пәрі теде паденче дері Тимрук, эннене ав, Едем хіріне кағардымыр, тебір лажана тубаймарымыр, Чон завильне бұл, видерех, Тембек кларас шындырышны, қыларайман, хам әлгіреймерім, шунна. Шунна екен, вăл да шунче екен. Лаши пить аванчы, ну, әнереде хамырбада илзе кайыр, Ильяс илгетне, унда сөбежіна, кайран кедеве ямалла. Тимрукпа Ильяс икешеде пырынчыш. Адя тере элендей, бада каяр, шывыны бір, шырткалы бір, кайран кунда келі бір. Юре бірле кайы бір. Ах, шам. бәсем урам барребе кулянса да үйгенсе, таванла сымахласа баскамазыр ұтыреш. Теде сымақ ұшры әрендей, шағын бек евірзе кетіре сан ғутна кірсе пұлышас кымылым бұр. Лажу пәрі пәтірі, тырры жұнса кайры, қылар аймарымыр, бәрчеде, Анхора, пулышып кантюк патне кайса пуш аншап, никамата ан йылын. Эрехмет шыллым, эрехмет. Йыланасы ыткаласы килешмес бере илдетне, келембешне юлма бар, тыррине сана пірбиші мике барып, әню сәтсір суд саярын, ална жавырға. Эрехмет шылым, эрехмет. Бәсем элендей патне шитнешіре Тимрук шүрене ешіл күрік Незихва элендейсен инине сываччы. Элендей пұсыран шива сагыларчы, кебине хывза прахрыде, шива енчен енне бірсе сирпетсе шавлын шывынчы, баскамасыр шылынчы. Хевелбе пижихне энзи шер Шер шеркейде шывынашын бүлчі. Чимха деде, еден пит шылдыне хулбушинчен шақтаячы элендей, шүшне ирце ярам. Хамбик, чүреші енелі пықса кышкырчы Хажаба алшылды илсе тухха, мін капла, шын ренки шук, шүрен, шымне илсе птермен ху Шаллам ху хубеледен. Хамбик пюртрен сурых шымне илмелли пызы хачы илсе тухриде ашыне тытарчы. Элендей шеркее, бұды шүрмалды, пуган шинялардыры, тәлін паллын дүлна тазамар жүже касма деденче. Васкаре был, кедюха балама әлгірніне зихва, пюрде улма жимеке чэнчэ. Ну, мар, тигіз касаймарын бұлсан да, сары пламе, сухалнада касаярази, хырықны тура жылбек. Курынны-курынны, шамыргақ курын, шин темкалі, шын темкалі, именчіклен шеркей. Шын мен каласыне каланы әнде, бұданзан жүре, шерпігене де яр. Еппек диренчіш сымақсем шылым, шыллым, ана анасындар, мен шавкирлі мара. Аслык айынчен пір ула пару тухре. Пусы куденчи балашка батне баска масыр шивешре, ундан хюрине жүлелле тұратса, кардиш тавра чупматытынчы. Ага, теде, сана пулы жас майпа, шак тынана барас дедіп. эне булать. Мен, мен калашадын чапла, шылым, худа, чухрах бұрынадынға чухрахи мені кәлемші мар. Санада кәлемші бұлмасын мастап, илтрене мұштақ бұл. Парагантан ил, шабагантан дар, бірдавансем әбір, кардуна шабырын, тынана хам шабытса бұрып. Әлінде еребен-еребен шеркейін сухалне мұйықне дейірсі яжы. Шеркей құл құлжынса қайры. Бады марикен хабыл, вайыде тапса темір тадасвек, бек чухне шиннан ятлы эметпе бурунас келет. Темень мар перехуд, загайны бұлсан да, йывырба да бұлін ураланыға, малаллах табаланас бұлад. Шеркей шыбынчы, аллизем ырадачыш бұлмалауынан, вғыжыбе шылне шырца чаткалары, ахлатмары, ыратныне палыртмары. Епле чадымлыға бұл, шуғышлары шыллы, ынашыв ярзаданымай. Ну, шылынам мар, шаплы пехтебеп каларын, ме лайықрақшылын. Несихва бізіне абатланма дебір ғутта чынчы. Тимрукпа Ильяс шисе тұранна чынде. Ашызем кенешіре бізем пүртлен тұқса ғайрыш. Шәрулми шамрық болсан да кірбекленсе пішіне. Чымырла улма сөбінне тілде кеміл бір жібек вәде катрашкізембе елдірдадад. Техімлі пішіне Выжықны шеркей она тавар бабушатте шизе транас басқа басказа Абатланны хожыра елендейде, незихва да шеркей хутне чундан кірзе кала Хужалықра немінде юлманыне білзен, незихва бәсене, халлихе, хойзен паденчех бұрынмасенже. Элендей унберге урықлашу құшламан да екен. Таване паденче пулмасыр, ыштағаймалла малада да оның, ништа да гаяс шукенде. Әнде ирден күндра урлы калашнасы сымақсем де болны бұл, иртне жилі ғышын кайма бірдеде, Калатыпшке шавы кандюксембе урыхан шихлан мен узыбаны пеки йылдах кудынла шабрынса тухре. Теп туреш весем мана теп туреш, шунакан машини де тепрдесен весенехчешке ыры кымылпа паман курына чав. Палюк каларе, әмір шилли шидет хабесене курын дере. Палюк ослышын, леш сандыр палюге. яныш масть, әшпе кайры хабыл, час тавырнат, калан бек Тек вәжіқсе жүрене пирен на келешсе қаймас те чаткас палюкне асынатын ес? Шава, лайықшын шынвал деде, чемберек айрыға, тухтарба, пульницана кірцеғі барад. Шеркей урама элендей туғаса кетседі мары, килнелле пічене құтыры. Халхинчен шаплах пушар шады кая білмері, хуралды шадырдатны, шүрче ишілні, асықны бұд вәжім сіркашланы, айын шиын кебішеген халық шабылдатны шаплах янырасадычы. Кужы уменчеде темле борым-борым хілхемзем, шунны улым пірчізем чыжи, ташта шүле вішсе хабарашы де, тадылза теппрензе баскамасыр анашы. Тада ыштада бұлін бұд тухманы, шерке енчен енне канышсыр бұққалад, шугикен, волхайын хуп хура çурт вырне çитсе чарынать. Ошы пăс йăсырланса хăбарать. Хамагу купи баденче, такамларса хăварнă тулли битре пур. битре битриехшке, çуртран юлнă пәррден пөрр япалашын шеркей калама хавасланчы. Шәк йывыш битребе ун арме сайде шив ысны. Селиме аллиде тивне шәк битрен сүспе явна халапне. Кам илсе тухма әлгірніші ына чимха, Үлім шеркей шабитребе хайгына шивасма жүре, урыхни камада шансабаме. Шабитрери шива пахреде хойсынне курах кайры. Ялдах улшынны икен был, мар, шара янах, шишне картлы-картлы касны, хесерехтытны туди кулмас пулзанда, да, теміне бек, теміне була халь халь кулса ярасын курынать. Пиччымарды элехинчен бұқсан, кыштах путсагене иккенде тепірдесен болда теменех марха. Шәрепе күш хупманнепе де кыштах пәренне бұл. Тулды шышы есем сикседрашы, вайлы хавал, паттыр вайхыватлы, вады тамар, шунсагайны, калле хойын шунса вильне чахкесене шерепеге пуштарза жүренине асаилчі де чыдаймасыр тепре кулсаячы. Балда юре. Нимен твайман енне мар, Бұл хыйне шанныран ингеклі шабибе пір сымақ келе жет. Пурнышне шенерен туматытын малла. Йылт шенерен. Эдем жын чи канцерри бұл, шанчық сүнни. Шанчық шук чухне шыннан урлы бұрдана тұрық шабырас келмест. Ирден күндра немінде үйдіртмест. Сақландармас, вадылна әмәтсемде де түррекілеймен телік күна болса юлашы. Шанчык щукибл пәдем әшлес екке вада жерден дадад. Унбек чухне умра курасы жүк, йывыр хуйха чуна куляндармасть, ышварганы вәденне чрешевне шырадаймасть, күш тулли саванышта саваныш мар. Ирден кун делахтарать, нимен шиллендермест, хедертмест, шухышлаттармаст. Черетеп бинже әмір капланса шишынны шиледе хирежес щук хаватне туйса барынать. Пәрден бір әметте хырым тудине тыда сижеш болса юлать. Кайран унбекшин хыжан да булин кун шуды кураса кетмиде де булать. Кун хыщын кун, уе хирдеть, шулзем хыйзен тіллін баскашы. Вăхăт пуриншинде илем ккердесшн паса. пасса, ватăл сен, чыдым чыдымне çитерет. Шанчык пурчухне çын шаплашке Хывачы шитмезен те булин пигенсе эшлет, тырмажать, талбынса малалла да малалла турдынать. Хой эмечен тупсымне шидерес шинех пулать. Халы хымырда шавынбек мари. Тахшансым авалра, унданпа ба черетлі меже әмір віше иртнежи. Шиче Шиче ютпусмаренче кун курмасыр тарықса бұрынны болсан да, вырыс халыхе шалныне була, чаваш хай пайдыне жуғатман, чілхіне де, еліне де, әшшенліхне де, таза да живіч осне де, хадарлын усраны. Упраны, малашне бара, шавзене ұсыраза шешмар, чундан пигенсе хой күншілне үстерме де, амаландарма жұнатланса, чун жеріне ұшса ярса, хавхаланса әмітленет. Шанчыге бұрдан. Шергейін шанчыге сүнменха, Вăл витре умне пешкенне жерден çкленчче, кăгырне сарарах тытре, канышлын сывлы çаврчче, сивене вышланы келешинче пӹчченех чакаланма тытеннче. Пюрт пулны вырына кюршри йыдысем выштарыннчче, шеркей вӹсене хываласа пишни улма шине пулны иккен вӹсем. Тепса кайынче унан кыштах çрулми юлнчче, халь вăл йылдах келбетя тăправа витеннне, Шабақта та пишне, тытса шурат та Шуратмасан да сүре жылемар хырыма шыдарса дұғас жүк. Ағы шеркей пір пыта дұбірі, болана алыбе дұтса бұқыры, шылғалары, шақ пыдаба шүртіра менде бұлін дұттарны бұлнэнде, хома дұны жывыл, еті белде чүречі хажағы сілленечі, калым умен шеркей она тул енчен шывақ шағынбек пыдаба шапсақунычы, шау пыдамар Аллыне тытнă патана ыçтан çапнине пӹлеспек тем аса илме хытланчы вăл, анчах ниепле те астăпаймаре. Пăтыне вара ттеррлле май çавăркаласа пăхрре, хăрах, алдубани çине хурса пуç пюрнипе шыпах вăта çрден пусре. Пăта лăчăрах авынса кече. Тимір пата да бұда чăтмас те мен чăтăр, мен чăтăри шеркей ура тăсма шутламас Шунықны сейзем пилегенчен хайбық-хайбығын үкіріш, темир пада батырт хұшылчы, шукшав. Унбек пада күнда нумай тубенеде де усси бүлме бізен, пәдімбе кіллен Ав келет бұлны вырында ирхи шил кіле азатны шырде, кинче темен жухле пада вырдат, шупкалны бізем. Кандюк таржи урнашка күрзепаны чона, халі валда юрықсыр, ним дума да мар ыррабыма шийкен мменнь баны пәдімбех харама кайры, харама. Хирешри пик мырза килчче, шерип килчче шеркей хутне керес әметпе бізі мына лапландарма пықрыш, ебатма тұрышрыш. Шунны шуннах, тинех немін тумада жук Евір болсан да пурнас булать пурныжа. Мін ебатса апаланмалла. Шеркейін бұрынас әмет пур, шанчык пур, шабы мене Пик мырзаба жеріп, аллызене кережеді тіреш. Бізем келленне шүрт бірінне шылза дегеслеші, еқті басшын. Киве хыма бада бұлін, кардадыца шавырмалла, пашана вылық тавраш ангрейдер. Элендейбе Тимрук Ильяс житреш. Қындырлачен әшлесе шүрт бірінне бізем ба білзе тұхреш. Ондан элендей Тимір кережеді тіреде, тепсагай бұлны тұрышса чава Тигесле, тигесле кына бұр. бір, мін пигензек чамалды бұр. Элендей кереші жинетеренче. Дедежім, пілесі келет болзан, күндаман керешек мен вырында юлман бұл. Шеркей бұл міншін шаплак аланыне шиінчех тешмірдей мере. Илдіріне, тебір худсыма хұшре элендей. Чаман кедес юлман дедіп. Міншін. Міншін деден, айван бұлманы, аттем ұлне жираса. ы, тупсабы хаунда тубайыныха шапла, алығыты идупрым. Черкей тақшан хойын тепсағайне чавза педерні тінех асне илжі. Ачисене евара илме пахнычы, візем мар элендей чавны болны екен. Унжихне был шеркее систерменде, хал унбіргі асындармасын да юраденде элендее. Чавзабық, чавзабық, тапрабаттам тепне, шидейміне. Пір жуғышласан шеркейін шағында шәрбүр чалма да пулаченде. Анчақ, пір күнліға да тумалла маршке, кіл кил бұзық мар шеркейін бұл пақчарі мұншаран пүр чавырма жуғыштытыры. Вағытлыға инде. Иранах вал сандыр сандырпатне ярать, мықты езе келдер, бізем элендейбе икеш, мұнчине пір күлімре салдыш. Кубаласа қабартма күн хушинчех әлгіреші. Тепір кашта жевхаржы. Ужара булани гаманда шевырасы булмары. Тимрукпай Ильяс элендейсем патне кайрыш, шеркей кунда хүлчі. Вал мүнчі шерешменші десе кайса бұқры алдыне пурды үлчі де, тек тоны шырден денебек мүнчі палдарын хамине сүтіре. Піренесем харымлы. Энде сабаласан шенебегек бұлі, сабаласа якатмасыр хабартмыха. Урай хамисем шет Куземде юраны пулечеш. Аякинчисем шерешні кыштах, бірне ұлыштармалла булать. Шеркей пәр те тебірне хайбада-хайбада илетте, хымизерен пірне шеклезе ирік шеререк күпаласа хурать. Мұнчана керес алық баденчі хымазене иккіш бишешне, урлышпа пірлештерзе шапны. Куна шеркейін ашы шапла тепле бітненде, хатлан дубада, Хома ан авандар ан чариклетер денежи, шеркей она пурдыба хайырсайлешінші, борым шпил пыда парынмас, барабыл аллыбе, кебе шакмалды кашта илчіде, шавынпа пигенсе хайырмадыдынчы. Хоми шалтлатса шурулса гайры, алық болны икен. Тапси пәдембе тудықса шиенне. Алық айынче темде шерешні кавак шиде көрінче, шеркей ша кавак шиде, аллинчи каштипе сирчче, унайынче хуралса тыпраланны улым пульчче, шерке çавна та сирчче, сасардык унын кашти темле хыды ябалана, каплатса тивре. Чул буленде, мінегірлі болныжи кунда чул хума, мұнча чулі ытлаши болныжи, вырна Шерке ишав улыма аллы бесірчі, она темле тават кдесле ябала, шакланче. Шеркей күшне чалыртры, мұнча алығы айынчен, пызықақ тамар бірдемір арча кыларжы. Ағы сана, мәнле ябала бүлчігу. Шеркей арчана шеклезе силлезе бұхре, ондан игі хулын ламас кізге бе шав ябалана, хып-хычланы бек ярзады треде. Ах, атешім, сывы чух калама әлгіреймен сымаху тінех шитрішке, десе күшкірзаячы. Хый жабындах арчи шине тешірілзе үкре. Мұшыр күшінчен чір кемелбек бірі күшшул. Пәдім күн шулінче хой аставаса пірреміш худ, пит күшне де чун барне шундарса илеспек ялдырдатса анжы. Тегерлік канышне шухатны. Шеркей мұнча уменші мықланды каска жіне бұрсаларчы. Хурална таре шамгедіріх тумлам-тумламын шыржаланзанать, вал она азай илмесірех кеби шанны бешыл галад те канца сывлыш Энде ырзах аппаланза, иккен арчипе аппаланса, кунбек нушаланаса кетменче был, кетменче, ярагун сухара пулна чухнеде паянхибек паянхипек эшеннине астумасть. Мұнча айынча тупна арчана ұшмақытланса, хуржы пуртин сымсине катса брахре. Суллахай аллинчи пюргине шайыртарса юнгыларчы. Она шәдек ланчашка баших каласа ячы, шыр кушхуп мазыр тертленчі нужаланчы, әші вижі бұз кемелеті маре, аржине шаплақ ушай маре. Тада мәнді вашын бұл, ку-ку хой евінче чепкалараса дедим, хир осанен пүшне майраға дедим теттем чухне гына шапла палана те. Анхора, шин кушак маршке, шырдехи куши бидер кыдартмас шау, кун беш лемелле. кун бе. Шеркей шаплах мунчара бидерін ларчы. Шаккани, тимір чанклатни илденет, сас пулать, тимрукпа ильяста баранеш, эс атте мін шаккадын десе үйдеш. Кушызем икішінде шырлехи мышыр хунарбек, шерхи шыварысынче тупкача шинчен пілесті вас пулзан пірре жүмне икі құшса сымақ жүредеш. Пір візім гына чырмандары жи, ағы выл әнер ажизіне улма жұмлама кыларнычы, мұнжара хан пічі нехтарза юлдым десе хебірденечі. Арчине халі ұшып та, вара ұшып тезешеш шабах шыбақ пик мырза житсегечі. Пір жара шүдерні хурадыл пат дейлзе келіне. Хирешлеме шылшемми пулдыр ха, тере, шунны килдишін хутне Айя ая біржа. зенде, ешлі килдишне шал хушіне хумалық туда тепренжік шуха, хой матлығы зен пулдаре имеш, буда татса баклама пулышнышын, ешчен пик мырзана, табырже худа бе кыштақ хурадул керби пачы детте, шав керберен пады илзе Шеркей анагына анланатха, тевір жүхне унын шагыншын үксе давдумалачы, Халхинче она хабал сымах кала маре. Унбек сымах кала синчен ытла, хирешлеме пырса кенешен мордахны бек те курынчы хабал. Шып кына шагынбек чухне хуртлашса жүрешешке тупада тесе шуғыштаза илчі шеркей. Тата пардак вғыт ирсен шингел пырзакече Пырсакече де тахшан чен паврасаларчы, хута кірсе калашры. Камалдуза хывалаза Утах киллелле тесе де калаймастын. Пасара каймастыни тесе шерке шеркейрен. Энде шеркей пасара каяди каймасти мәнеш пулдыр шингелен. Пірер пат шанық туянса келесшін имеш был. Шуран шеклесе килмешкен мар, вуниге жухрым дед, инчерек Тем мар, таваным, мар, пыржу, пірене пушлазан, шухрымне патне мар, иккешне те рехетленсе шеклесе келен, ыбынныне де сисмен, тезе йыбадашын бұлжона шеркей, шин келе шакканаш, кымыле өлчі курыннать, тухса утре. Тада тагамбатне шидес шынчы бұлінех? Шилленчі пулмалла, вырым күш харшине піріндерзе пықса илчі. Е шилленин тада, тенчере пур чулда шудатмашке, тере шеркей. Шапламари, тебірдесен шеркей жын пұр бір. Аввал, езі шингіл пазара каймастыны, тезі ұйтмаске, батне бұрза ыйдашы, каныштын эшлесе лармавамашы, юпне курасене чух нимсір шығыр сайылын. Шавындан хырачке шеркей. Вал урачи недочы. Хэнь кытартны арчине каллех полтар айне вырнаштарчы, шиелден малдан ебегех, шерешне улым битре. Ожы хирилзе выргачы пулинде, пырдак ынахыйын чун хавалі лапландарчыха, бұл әшленіне ют күш курмаре. Шав арчаны хой келенче ұшсабығасы пұлмас сех шау. Кунда пахма юраман пирги мелле демар. Эпин, пижичен кетнине андаричен кетмешкін чадым межі бұл. Чадать, чадым бұғычы хойне хаклама білеген шынна жеш кесеплет. Она сывап күрет, чапа кыларать. Шеркей мунча алыкне туртса бұхры, тул енчен она пыява йылмаклаза шихры, тагам килсе ангедер, тұр острым, хойданы бұрындах, пускаласа илче, ундан күржі батне дұқса утре. Левендейсем шибырачышка. Шеркей бізіне ұйхыран бұратса кечі. Алықне түрлеттес шынде бұл шыллы хайра кирле имеш. Шыллы хайра? Ара. Шеркей аставатька бізен шылла хайра бұррине. Үйіқлі лемендейін күші чарылчы, шалла хайра. Бұрдаға бізен алық түрлетне жүрде мәндума бұлаш ба. Пикерлек бұлзан, илсе қайдырақ, үнбек-күнбек ішре левендей хойде бұлышма бұлдаритчы. Шеркей кетседі мас екен хутне кіресе. Мұнжи алық невіл пітченек түрлетме жұғышлад. Эші онда мәні шуйхана сибур, ыры килдиш канышне шапла бұғы татнышын айыпанду чырахынде она. Левендейзен полдырынче сүсмен шакмалы темір сүрешілі шапсағуны. Шеркей она аллыбе хускатса пықыры сүрешілі хускалать. Кил хуши курынман хушыра бұл она хирсе кыларчы де кәсине чиксе хучы. Тепре килне чух полдырне мінне прақсақ Сүре и тухсай үкнейкендеме Шагынбек Шағынбек ыбырдабыр хой шурденче де пурчы шавда халяк, питехересе шинран йылынса жүремелле. Хой келінче пурлықта жерге тыдайман хужан сыва жүк, она аплах хұрдаймышха, шунны бұл. был. Чари шавынба кунышры бара шеркейін. Бұл килне таврынсанах, лашине хабыл-хабыл күлсе Нигам курман хужыра арчине кыларса ура бижине кетю кыларичен хирелле юрттарчы. Шул шинче тузан пузырынна, урабин кайри сылдым кустарми, кукыр-макыр йырхып сабырать, шале пушанны иккен, таврынсанах хыдармалла булать. Курмарыши уна, нигамда азырхамарыши, енчен енне бахкалат шеркей. Утламыш канышлан телерет. Ял хірринчик күйлі тілін кына шыран зәпідеймен тетре мамық бек шағын садырад. Шук, она негам да курмасть. Ахальчын бек курмарыш буласха. Урамбара чун жук, едімен верне илденмес, хирде де халихашын негам жүремес. Ава, илендей армане паденче лав да жук, армане авыртмасть. Әнде халахын кышал авыртмалық тырри де юлмандырда, шилде жук. Шеркей каллех хăйпатне пына шингеле асейлчче. Пазара туян туянма каястет иккенха. Шин демерін, хе-хе-хей. Кыржа йренче көш витсе илейми ыраш пуси зарылать. Йывырланны пучах ежіл хымылдан урдынса авана-авана анать. Йлме сиктелмерен шихса яны сыпкады кана-кана сикет. Тапсаланны пәррже сетне тарсан, күпчезе бижет те, Кушылаган булать вырма юрыхлы, Шәне дырра тухасы виш эрнерен ытлама епін. Шолдыр шылдыр ураба пасар жүленчен барынса, ана херринчи курык пусна сукмак шине тухре. Таштан кунда шеркейтелне піртегерлі курынса кайрыде, пәрәх май шүлде пүштелінче шавырна-шавырна бішмедідінче. Малданласа шеркей она ним хумаре, хумари. Кайықшке, хайеви батнеле хараса сизетте, мен дудар, пажырханать пульчавы. Шапла пырдак йри давра шаврын те тырса юле тесе шуғышне илне чешергей. Анчах лашине малалла утарны жемен тегерлікте юлмаре, бұл хыдырақ та хыдырақ Бұғы жібе Вғычыбе пұшран сірденеспек беже-беже иртре, шүлелі хабара-хабара гайры, кыштақтырзан тадақ шеркей тілнелі тұрынзанчы. Чып-чыбарскер, тебеклі мыйракине хутлатна. Сарла ката кеске мышыр шунатне хабырт-хабырт бұляндарад. Шанға шавы кайыға, шеркей патне бұл такама ерцекілме бұлдары. Ураба сырт шамкине улықры, шереже бұшланы ыраш пу хірребе анчы. Халичен ланжы яна тілгебіне шеркей сарым турдыры, лажи табах чарынчы. Тінех шеркее нигамда канцерлес шук, Вăлхăй анишинче, курсанта çав канышне çухатнă тегерли кына куре. Шеркей хăех йерсе çитерчши çавна, ай, тăнăçсăр тегерлек, курхауна, çаплах кышкырашса бежет. Шиллене пуçтаре шеркей. Ура бишинчен анса тăпра муклашки ярса тытре кайык енне пере паче, ивердей мере. Шеркей тепр муклашка тытре, кайык хăй патнелле çывхараса Шымырдаса тытнă тыпри аллинчех пәррччен-пәррччен банса кайры. Вăл тадах пӹшкӹнсе меллерехине суйларе, тыпри ытла кăпăш, тытни пәрр алырақ ванать. Ӹнде мӹнбе персе андармалла çав тăныш тарықса тарăхса шеркей ункун пăххаларе, алайынче немінде жүк. Шӹрле шайырза юнкыларны пюрнине улачаллыстык пачыхнăчче, Вăл çавна бурин пурин сюзе илсе кайык еннелле вăркăнтарашшын сулынчы, лыстыке, кер кунепе хăй умнех вӹлдӹртетсе анчы. Аптыраса çитне шерке çре лач сурчче, хайхискер чăпыркине ярса илчче. Текерлех хальхинче çывхараса ун патне çывхармаре те пурбірех шеркей ураби патенчен хăпмаре. Мӹшкӹн серкеш текерлеге сулкаласа юнаре, леже шаплақ кышкырашса вешме чарынмары. Ну, мен да вас пурына, шеркей аллы сульчче, асын сывлы шавыржы, эй, бежин тада, бештерех, тенче кайыкне ыçтан тытса чарын.